etorri otxartxagaskolako gaurko irratxaiora. Gaur ostirala, otxailaren bat zigarren be mailakoek itxegingo dizuegu. Espero dugu zuen gustukoa izatea. Ni naia naiz eta irratxai honen esataria izango naiz. Orain aurkeztu nahi dizue nirekin dauden lagunak. Mara eta oierrek tartatxoaz tartetxoaz arduatuko dira. Oierrek egualdiaren berri emango digu ere bai zurinek urte betetzen berri emango digu. Olaiak asmakizunak esango dizkigu. Aritzek albiste berezi bat eskainiko digu. Aste honetako urrezko esaldia Mohamedek eskainiko digu. Eta diegol Mohamedekin, aste honetako alderak berak esango ditu eta. Asteko... ikasteko presgaudenez ingeleseko tartearekin usten zaituztegu. Good morning, Maranoyer. Hello, good morning. Mate, you are to a Tartagas radio program. I am Good morning, friends. I am Oyer. Today is Friday, 1st February 2019. Who are you today? I'm fine, but a little bit upset. And what about you? I am fine too. Tell me, why are you a bit upset today? Because I have looked at the weather forecast and it is going to rain a week long, even at the weekend. Really? And what are you going to do at the weekend if it rains? I like going to the cinema when it rains and playing online games. And what about you? Good plan. At the weekend I am going to watch TV and Netflix. Great. Are, are you going to go out with your friends? Yes, of course. Enjoy with your friends. Thank you. Horai jakin dezagun gaurke guraldiaren berri. Oier, esango diguzu ze guraldi egiten duen gau? Bai, ditzosos Bai, ditxosozke guraldia. Seguro azken egun hauetan alako esaldiak askotan entxun dituzuela. Buf, zelako hotza, ene zen bat euri, zein gogor jotzen duen aizeak. Batamal ezberdin jarraitzen dugu. Gaur temperatura pizka bat igo da, eta gure eskolako termometroak amabi grado markatzen ditu. Baina euri txaparradak tartekatuko dira, eta aizeak jotzen du ala ere atxe denaldian jarraituko du neguko giroa. Beraz ezin duzue patiora atera berokirik gabe. Ondo pasa! Gaurko guraldi badakigu, eta orain jakin nahi dugu ea gaur norbaiten urte betetzea den. Zurine, zuk badakizu hori? bai badakit eta esan behar dizuet gaur <laughs> ez du inorik urteit betetzen. Hala ere oso hau birpasatu eta gero bakarrik urte, urte, urte betetxe bat topatu dugu eta hau da. Bi maiako Eider Lopezek aztenenean urtarrilaren hogeita sortzian zazpi urte bete zituen. Zorionak Eider. asmakizunen tartea dugu. Olaia, esango digu zuzei garkizunak ditugun gau? Bai, baina lehenengo aurreko ira... Bai, baina aurreko irratzaioaren asmakizunen eta galderen baina lehenengoz aurreko irratzaioaren asmakizunen eta galderen erantzunak eta sarituak izan direnen izenak kaleratuko ditugu. Lehenengo asmakizuna. Tutsa, bigarren asmakizuna. Egunkaria. Lehenengo galdera, gripea eta guraldia. Bigarren galdera, unai, irugarren galdera, amargradu. Laugarren galdera, Jesika eta izan. Irabazleak hau esek izan dira. Lehenengo zikloko irabazlea, bigarren mailako onintxe arroio. Bigarren zikloko irabazlea, irugarren mailako kelian bega. Irugarren zikloko irabazlea, zigarren mailako marken ardila. Zorionak irukote horri. Bain, bain, badato zehazte honetakoak, entzun adi, hau da Pipitaki, papataki, zeretre den nordaki, artilezko zuge luzea, iztarria babesten du. Neguan lepo inguruan lotuta, udan armariu barruan ondo gordeta. Berriro esango dut, adi egon. Artilezko zuge luzea, iztarria babesten du. Neguan lepo inguruan lotuta, udan armario barruan ondo gordeta. Eta orain bigarrena, tipitaki, papataki, zero treden, nork daki, boligrafo hau ipine zure gorputzean, hau izatzako gaizorik gaudenean. Graduak asko eta asko, igo eskero, hobetu geratu ean, lasai eta bero errepikatu egingo dut, entzun ondo. Pipitaki, papataki, zero trener nor daki, boligrafo hau ipini zure gurputzean, abizatzeko gaizorik gaudenean, graduak asko eta asko igo eskero, hobetu geratu ean, <laughs> eta bero. gogoratu, Erantzutekoan ondo idatzi eta postontzian sartu. Suerte. Aurrera goaz honetan eta orain aritzek albiste bat eskainiko digu. Datorren astelenean, otzailaren lauan, santageda edo agate deunaren bespera izango da, Urtero bezala, eundaka kantari talde ibiliko da kal eskale eta baserriz baserri, herri eta hirietan, ohitura zaharra betetzeko asmoz. Euskal Herrian, indar handia du agate deuna besperako festa. Makilen erritmora doazen, koplek betetzen dituzte txoko guztiak. Euskal Herriko herri askotan, ohitura da otsailaren bostean edo besperan kaletik kopla zaharra kantatzea makila lurra jotzen erritmoa markatzeko diru edo janari eskean, jantzi tradizionalekin eta kriselioan lagun. Kolpeen zergatiaren azalpen bat da lurrari dei egitea saiola neguko solstizioaren ostean esnatu dadin. Aintzina, mutil gazteek soilik ibili zitekeen santageda eskean, baina amargarren mendeko asken amarkadez, gerostik emakumeek er, eta adintalde guztietakoek ere parte hartzen dute. Gu ere tradizioa jarraitzeko asmoz, datorren astelenean, ortueiako kaletara irtengo gara ikasitako koplak abestera. Lehenengoz, irugarren zikloko ikasleak zaharren egoitzara hurbilduko gara. Hor daude nagure eta atzoei alaitasun pizka bat emat, ematera gure ahotsekin. Gero, lehen eta aurrezkuntzako irakas elkartuko gara. Gure herriko hainbeste tokitan agate deunaren bertsoak abesteko. Musika andereñoekin entzegu asko egin ditugu. Beraz espero dugu ondo ateratzea. Eta orain? Urrezko esaldia! Entzunari! Urrezko esaldia entzun ondo. Kalera itengo gara, berriro, kalera itengo gara, Eza astu, aitzakiarik gabe maritzuren txokoan aurkituko duzue. Bukatzeko, gaurko irratzaioaren inguruko galderak Mohamedek esango dizkizu ernegon. Lehenengo galdera, zenbat gradu markatzen ditu ditugu eskolako termometroak? Bigarren galdera, zein da aste honetako urrezko esaldia? Hirugarren galdera, nore izan da irratzaionen esataria? Laugarren galdera, zer iburuz izan da gaur kalbistea? Berriro irakurriko dut. Adi. Lehenengo galdera, Zemat gradu markatzen ditu eskolako termometroak? Bigarren galdera, zein da aste honetako urrezko esaldia? Hirugarren galdera, nor izan da erratza jonen esataria? Laugarren galdera, zer izan da gaur albistea? Hemen amaitzen da gure gaurko irratzaioa. Entzule lagunak, gaurkoz gureak egin du, ondo pasatuko zenutelakoan. Agur! Agur. Agur.